Tô gozando, tô gozando, tô gozando. Ai, oi, ai, oi, ai, oi, ai, oi, ai, oi, oi, oi. Ela aceitou com muita força e machucou peru do pai, peru do pai, peru do. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, meu caralho, ai, ai do caralho. Ai, Ai, ai, xerequinha, ai, ai, aqui tá bom. Ai, ai, xerequinha, ai, ai, aqui tá bom. Flequência na xereca, garota, na piroca do teu baridão. Flequência na xereca, garota, na piroca do teu baridão. Ai, ai, xerequinha, ai, ai, aqui tá bom. Ai, ai, xerequinha, ai, ai, aqui tá bom. Flequência na xereca, garota, na piroca do teu baridão. Flequência na xereca, garota, na piroca do teu baridão. Coloca xereca, anime mim que eu boto meu piru em tu xereca em mim que eu boto meu piru em tu Vou socar na tua tá buceta, depois vou socar tá no Vou socar na tua tá buceta e depois, e depois Tô gozando, tô gozando, tô gozando, ai, oi Ela sentou com muita força e machucou Peru do pai, peru do pai, peru do Ai, ai, ai, ai, ai, ai, é meu caralho Ai, ai, ai, ai, ai, ai, é meu caralho Ai, ai, ai, ai, ai, ai, é meu caralho Ai, ai, xerequinha, ai, ai, aqui tá bom Ai, ai, xerequinha, ai, ai, aqui tá bom só na xereca, garota na piroca do teu baridão. só na xereca, garota na piroca do teu baridão. Ai, ai, xerequinha, ai, ai, aqui é tá bom. Ai, ai, xerequinha, ai, ai, aqui é tá bom. só na xereca, garota na piroca do teu baridão. só na xereca, garota na piroca do teu baridão. Coloca xereca em mim que eu boto meu pirulito. Coloca xereca em mim que eu boto meu pirâmide. Vou socar na tua tá buceta, depois vou socar tá no Vou socar na tua tá buceta e depois, e depois Tô gozando, tô gozando, tô gozando Ai, oi, ai, oi, ai, oi, ai, oi